اما اینو بدونید که اما اگر انسان تحت فشار بود وقتی که خیلی فشار داشت نیاز به وضو داشت در این زمان نماز خوندن مکروهه یعنی خیلی نیاز داره که بره وضو بگیره حالا از هر تا نجاست فشار آوردن خودش باز داره باز زور نگه داشته سری سری دور می بیخونم بعد تخلیه میکنم از یک دوباره وضو بگیرم میگه که زورش میاد اینو نماز مکروهه چون حدیث داریم که کسی حاقین هست نماز نخوره یعنی فشار وضو داره و نماز نخونه برو وضو کامل بگیر آرام بگیر با اطمینان خاطر نماز بخون نماز مال چی است مناجات با رب به جای با خدا مناجات بکنی کل حواس و دماغ در نجاساته اینها دیگه خوب نیستن حتی در اسلامی اگر غذا آماده شد سفره چیدن افطار بود افطار خوب بزن بعد نماز بخون چرا چون که اگر افطار نخوردی رفتی مسجد حواس داخل سفره هست حالا اون نخوردم اون نخوردم اون چیز نخوردم حالا حواس باید پیش خدا باشه حواس شما داخل همون سموسه ها و پکورو چیزها بعدی میره پس این نماز اخلاص نداره حدیث داریم نبی مکرم اسلام فرمودن که اذا اذا اشا فقد ما شاء على العشاء عشاء رو بل تا مقدم کنی یعنی شام را اول بخور نماز رو بعد بخور که با یک فکر راحتی نماز تو بخونی به جایی که شما نماز را غذا بکنی بهترین است که همون غذا را نماز بکنی اگر سفره رو بخوری میگه میخورن نماز میخونن نماز میخونن همین خوردن شد یک عبادت اما اگر برعکسش میکنیم میری نماز سفره مونده فلان چیز نخوردن نخوردن نخوردن نماز میشه سفره پس نماز خراب شد اگر ما بری سفره را نماز بکنی بهتر از این است که نماز را سفره بکنی این حدیث اومده که برعکس انجام ندهی پس وقت در غذا اینجوری هست غذا رو اینجوری بخورید پس در خود وضو دیگه به طریق اولا باید وضو را خوب کامل سبک بگیرید بعد نماز بخونید تا که اخلاص بره بالا و حضور قلبتون بیشتر بشه